To jeste šta uraditi kao pripreme velika, ta velika sezona ibadeta. Pa ako Allah te barake o ta'ala dadne zdrada i veselja života i slobode govora, vjerovatno ćemo to sutra na već od Allahom pomoći. Jer vi znate da se u narodnom jeziku kaže nije svačije maslo za Ramazana. Velika sezona blagoslovima i velikim nagradama i velikim oprostima i velikom blagodati koje doživi. I zato su selefi molili Allah te će od Allah pola godine da ih ne usmrti da dočekaju još jedan Ramazan. A onda nakon Ramazana pola godine molili Allah te barake od Allah da im ukapuli ono shellfish osoba kod čovjeka nije ispravna. Ako mu kompas ne radi, neće do sina nikada doći. Ostavit će i sebe i one koje vodi negde u po provalije. Hajde i ostali u po puta, pa ne mora ni asfaltiran bit. Dođe neko drugi, pa i prikači. Ja makadamom dalje, ja nekim ponov asfaltom. Međutim, uglavnom, tevhidul al-ibadat, prvenstveno, a nakon toga je al-esma al-sifat. A al-rububije, to je svakako, to moraju priznati, to Kur'an onda se neće moći doći cilja, a da prođemo ovim dunjanukom i da Allah te bare ta'ala bude sa zadovoljan, to jeste da Dalu Selam, je za ebeda užitak, a to je džennet, čija je samo širina Azboha Sena Latul Az, čija je širina koliko je između nebesa i zemlje. Uizet li mutteqin, pripremljena ta širina, a onda šta mislite o dužini za one koji su bogobojazni bili. Pa zato kažem, daj da budemo od dobri, daj da budemo od oni koji Allaha tebara teho ta'ala obožavaju onako kako je on zadovoljan čine mu vahdanije. Najme govorit ćemo o ahlaku predstavlja poslanika, ali sratu od sram. Ovome čovječanstvu, onda se obraća njemu i kaže o inneke la ala hulukin azim. Ti si o Muhammede na najbolji čega je poslan, ako bilježi imam iz Buhari, kaže, innama imana. A poslanik ali sallatu wasallam kaže al hayatu min al iman. Al tahuru šatru al iman. Kaže stid je od imana. imana svoju rutinu i kad te neko gleda sa strane, možda mu to bude da'va i da mu prihati Allahu vjeru. Kažu da je nekakav francuz vas slava boli. Što bi rekao, da se, recite, zašto ja tolike godine trpim? Jer se vi tako liječite od glavobolje, lijepa vjera. I nećeš naći da svi ljudi uđu na jedna vrata. Znači, neće ljudi svi uđu na očni. Zabar svi svi je kjameta. što ja odgovorno tvrdim da ovo što nosimo i što smo ubijeđeni, da je ovo istina kao što je istina da jedne druge gleda. Međutim, jako je bitno akla koji paše u tom momentu. Pa im je rekao, kater tom rečula, katere kumullah. Ubili ste čovjeka, ubio vas Allah. čovjek pogrešno shvati ahlak, Allahu Ekber nije rukn. Nego je rukn da se izrazi veličina Allahu Tebare Kevotara. Pa ako bi rekao Allahu A'bam, i to bi moglo proći. Međutim, je to jače mišljenje da je to Allahu i ga hvali. Robbena gospodaru, zaista tebi hvala pripada. Pa onda vidimo na, na sežni prilično slični izrazi. Sve to vid lijepog odvođenja sa Allahom te bareke ta'ala. Pa hoćemo bilo koji ibadet, hoćemo dobu, edeba je, to je od ahlaka, da prvo pohvalimo Allaha te bareke wa ta'ala. Nusni Ali, da pohvalimo Allaha te bareke wa ta'ala, na onaj način kako to dolikuje Allah subhanahu wa ta'ala. A to je da spominjemo Allaha Đalešanu sa njegovim lijepim imenima i sada ga veličamo, da ga hvalimo. A onda donosimo salavat na poslanika, ali salatu od sram. A onda na najljepši način opet se u dobi obraćamo. I od tog edeba ne kažemo gospodaru, koje će dobiti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koje je najbliže Arš. Pa nam je naređeno da u govoru se obhodimo prema Allahu tabareke wa ta'ala onako kako Allahu dolikuje. I da kada izgovaramo riječi gdje se spominje Allahu ime, da ih tako lijepo izgovara. jezik, to je onaj jedan sastavni dio imana. Da ne govorimo u tajnim ibadetima koji su vezani za srce, kako moramo imati visok edep, ahlak prema Allahu tabareke wa ta'ala. I zato mi ehli sunne od živimo između straha i nade. poslanik, ali salatu wasalam, da moramo dati u zadnjim momentima prednost nadi, imajući lijepo mišljenje prema Allahu tebara teo ta'ala. Imaju oni koji kažu, gospodaru, ako te obožavamo i straha, od nas i nas kazne. Baci nas u džene, čak u ovom džene više. Da nas Allah sačuva takvi zadruga. Mi obožavamo Allaha, džene šanu, ta'ala. Pa imamo lijep edep kada razmišljamo zašto se mi ne različavamo pitali ovako za neke stvari, gdje nije dva plus dva četiri, je to zabranjeno i ovako on bi znao kazat, je to dobi, je to dobi koji je muslimanima. To se zove moruha. Prije radi, neko kaže, eno, bila ide pute, mi jede keba. Veliko je da neko kaže, eno, čini haram. Ali se može kazati, bavi proučavanje ljudi, ravija, no slabina, sve bi nas pokosila. Mogli bi samo ići ovako i onako, u salamu reku, ali u ravije malo ko. Zato što danas sad je laž. I zato što govorili učenjaci, znate li ko je iskren? Kažu, iskren je onaj koji kada وجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون كاي زيسا سو مؤمني أولي كوي ديريو واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Kaže, zaista džanije prave oni koji الله أن i njegova kaže, a šta ćemo sa tri put kuh vama? Ili ovo, ili ono? Ne boje se nikoga sem Allaha Đelešanu. I zato Allah Đelešanu kaže, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Džanije pripadaju Allahu, nije to ničija bagovina. Pa ne debeli kruh, hljeb, somun, od semene, debeli hljeb, na dođi. Znači, Allah kaže da oni koji prave i održavaju čamije, vjeruju Allah, sudi dan, obaraju namaz, daju zekat, i ne boje se nikoga, sem Allaha, džel nešanu. الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ahiruju ovi Allah i sudnji bolje hađije. A Allah ukazuje na nešto drugo. Vođahedu ti se vidi na bolje putu. I onda kaže, la je samuna inda Allah. To se nikako poistovjeti ne može. I ko to poistovjećuje, taj čini nepravni nasilje. Jer mi imamo, znači, čeka pred džamijom i onaj ko će sutra prodat muslimane i onaj ko jede kamatu i onaj ko ima javne kuće, svi kad prave džamiju daju. I mi kažemo što nema veričeta. Ova naša braća Osmanlije napravo su ove stare džamije. Ima i po 700 godina. I opet nema vlage tva osim Akajske u digitalne džamije, ove godine napravimo sve, sredimo do godine, ja se uvale miševi u džaniju, ja vlaga, ja nabacaju nekog mutnog veliju i pohladnog goću. Ne znaš šta je gore, zato Allah je Želešanu kad opisiva one svi dok se mi onda malo distanciramo i kažemo nije Allah Đelešanu džaba sahabu kef spomenuo, a oni su bili udaljeni od grada godina 39. imaju, znači, ovaj, terorizmi, pa ko je veći terorista, to je zalim, koji ne da da se u Allahu i kućama Allahu ime spominje. Vosaha fi harabiha i radi na rušenju te džamije. Neš naš jedan se veli razbaljiva džamije, uzvog. Štema je uzdali ima ja na košela, to viš košela gori majstvo je još će se udale Ali šta znači? To znači da će raditi na rušenju aktivnosti u toj džani. I onoga što je hajer. Pa će od mesđidul znači veličeta i hajera napraviti mesđidul djerala. Allahov potoma, nek si zakasni, alhamdulillah, druge kasne od konobarica i od alkohola i od drugi nemoralni stvari, a ti si zakasnio na Allahovom putu. Nisi zakasnio, nego si ti trebao još da tebe poravire. Sad ti kuć, ti na rengen vidiš kada se dobio. Odnos Allahu tebarek evo ta'ala u znači tim ibadetima pa kada hoćemo da obavimo namaz da tako se pripremimo lijepo pa kada sam abdest uzmano zrošimo 10 litara vode da lijepo se obučemo o sinovi Ademovi, kodo zine tegom inda kulli mesđin. Mozite lijepo dijelo kada idete u džami. Znači da se čovjek pripremi, zamisli kada kreneš, da obaviš i završavaš nekakve papire, pa se trebaš tamo sastati s nekim negospodinima, Jer kogod ne kanja pet vakat namaza, on ne može biti gospodin. On je i Iblisović, jer nema snage da ide na rupu i na srstu. Pa ne smiješ tako nikome kazati gospodine. Znači, čovjek je vrijedan onoliko koliko se odrača Allahu Đalešanu. Inna akramakum, inda Allahi etkakum Ja ejuhan nas. Inna khalaqanakum min zakarin wa unsa. Možda ti je babo crn, a majka bijela, ti izađe čokoladan. Ali nije to bitno. O ljudi mi od jednog čovjeka jedne žene stvaramo. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا I dijelimo vas u razne narode i plemena. Vi kod Allaha Želešanu je i posebno prijedem onaj koji veći staž u bogobojaznost ima i koji se više bogobojaznost približava Allahu se ako budeš pred Allah stao u pijami, a otvorao vrata spreman ili za zatvore, za vojnika, ili za ili da nosiš nekome hamal da budeš. Providiš pa neko na vratima čeka, a ti gaš samo malo, pa nećeš ugaćima ni dalje pred njega. Jer mi kad nosimo gaće pokuć, nosimo tako ispod korijena, nada, iako i ove gače što god samo sada je klanjamo u njima braću, one su odraz mode zapadne. Jer je nama naređena odjeća iz dva oblika. I zar za lokamis. Zašto je stizno mjesto od koljena, to jeste ispod koljena, pa do povijes pupka. A nisi našao da je iko ušao u džaniju i samo popio poklopio to i pokrio što je između koljena i pupka. Pa zato mi muraten posebnim oprezom pokrivamo to oblačimo što širi da to ne bi bilo oslikavanje da se ne bi osjetimo mesto gdje jer je to onda upitno i naš namaz naloga. I već smo spremni lijepo se obukli. Pa se onda zapitajmo kako stajimo pred Allaha te barke od nada. Sad ne bi bilo od ahlaka da imaš gerabiju ili kamis u kojem ćeš se obraćati Allahu te barke od nada. Nisi stavljen na svakom mjestu to nosiš zbog određenih okolnosti ovoga ili onoga, pošto nosiš ličnu kartu, neki rusak na leđa, poneseš tu lijepu, taj famiznu košulju i kada ulaziš u džami, uđe uzmijem dva Kur'ana, tri dama zamotana, dobro peškiro, a nema ni u čupeta, nema negdje ga sponu. Zato što to se oblači samo kad su neke posebne ceremonije, kad puno ljudi ima pa mogu prigovor. Ali pa to bilo lijepo i svako bi trebao pokući da ima taj kamiz kaže u kad vidi da mu leglo nešto na račun, on smije odluha doha. Ali kad otvori tamo pa vidi onaj ček za struju i za grijanje i za hlađenje, pokisne ko da ga je napustio kišobran. I zato čovjek u svim tim momentima obhođine prema Allahu Đelešanu mora da pokaže visok stepen salatu wassalam, draga moja braća. Čitajući Kur'an vidjet ćete da Allah Đelešanu nigdje u Kur'anu nije rekao o Muhammede. Rekao je ona tirke dije mirike ja Šta ti je to desnoj ruci o Musa? Zaboravio sam da me pomirim, braća. Znači Ali kako to ti vjerni da moraš muziku slušati? A pogotovo da svom sebe to, to zakarcera u žani. Pa tražim od onih koji vodi gazi ga kad krene od dao za pravo da zove naše poslanika ali se nam o Muhammede. Pa je rekao ja i Ibn Nabi. Lime tu hadrimu ma ahamma Allahu vek. Došao poslanik ali se nam o Islam kući, žene ko žene, on je u svom halu, on u svom halu, on zabrinu za predetom umeta, a žene zabrinu pred domorom, pa kažu, a šta ti i Allah to potvrdjava je čest. On tako tebi ubjedljivo govori ko da je on pčela i ko da on znači medij. A ne zna kako pčela izgleda, kako da zna on da ti nešto priča o pčeli. Ali kakav je, znači, specijala da ti proda čumor u celopanu prema poslaniku, ali je salatu u A to je da ga u stok njegov akvak je bio, kaže, je bio živi Koran. Znači, sve što je bilo u Koranu, to je bilo u njegovom životu. Koji je zemljom vodio. Mi vidimo vrata, hoćemo ga Ti bi rekao, mehelen. Naravno ga sredit. U jednom zove sestra, kaže, prdnja dva, zuba pali, na oko jedno nikako ne vidim, a ruke mi je polomio, alaihi salatu wa salam, imamo najljepši uzor. Kad kada rekao znači naš je hal jako čudan. Znači mi moramo u poslaniku imati uzor, a kao ćemo uzor kada budemo željeli Allaha. I kada je upitan Jusuf Rahmetullah da je svaki dobija više simpatijama i ne da Allah će lešanu da se njegov, njegov sjećan na njega zaboravi zbog hajrata koje je Pitali ga ljudi, ovo Jusufe, kako ti živiš? Vidje ga stano tako vamo. Ne ni kod njega auto. Na deriče i na zrak. Pa kaže, ja sam Dunjaluk, a Hire stavio ispred sebe. A Dunjaluk, ako se kaže, šta zakači? I često se kaže, zakači. I vjerujte mi, znači da je tako. Znači, zaista ja da'ija, ja muđahid. Allah će mu davati mnoge delikate. Kaže jedan brat u Čečeni, kaže Allah mi vidio sam magarca kako to radi I jedva umislio sam magarac koliko još ima na cijelu. Allah daje na zariče, daje znači hajrate onima koji rade za Allahom nikako ne nadaju. To Kur'an tvrdi. Ome je takillaha i ječe allahu min amrihi yusra. Ko bude Boga bojazan, da će mu da dunjavski njegove posle vola koji tu. Ome je takillaha i ječe allahu makhređa. I ko se bude Allaha bojao, da će mu izlazi svake situacije. Ko je razokhu min da je jahtesim. I obskrbiti ga odakle, nikako nije mogao sačuvati. Ome je takillaha koga? Allaha tebareke wa ta'ala. Znači, poslanik alaih salatu wa salam je vrata Medine salam je odredio 53 dana od dvojice sahaba. Nije 53 godine, ne 53 mjeseca. Pa opet čovjek može iz toga ne zvuče da nekada čovjek to uradi, pa onda opet se malo povrati da vidi jel taj insan, ono, salame wa fa'imu ta'ame. I hrani se druge ljude. kuda dođeš na večer, pa ga lijepo pa ga lijepo kavu napraviš, po pa ovim ručim danima kakve cijene, razumijete, limonade, ledene, ha? Ima da nakon toga kad mu plesku plesnu. Znači, kada bi ga bio, kod mene se puši zao prije pleska. Znači, da li pričam? Prije bilo, znači, svaka kuća imala po jednu Sarajevo. Pa treba ponaka. I se pokvario. I došao jedan čovjek, traži po komšiluku, obuži mu sad traže, viš ga odneš što dalje, ne znam ja ko Ja sam u svom nekom halu. I kaže, ima neki hađija do na kraju, kušima, idi kod njega. On nikoga, kaj je do sada nije vratio, mi su počeli zviračati. zavljen, noga i ledeno. Hoć dvije deke se pokriješ, kaj ne imam ja svoj ovaj pokrivač. I na kraju, hađe jeste, kad nikad ne kaže nije, čovjek prevedo, da je hađe jako Ovo On uspun kad drugi čovjek traži konaka, hele, ne se isto tako, kada niko te neš prim, ili jednom hađi, sve nudi, ali kaže, u istu ti je dobiti plesu da ponad ćeš te rodio. I on malo još pita, ljudi, može kod mene, kod, mene, kod tebe, niko te neš prim. I on tom hađi, hoćemo li kao, kaže malo jače. Hoćemo li večeru, kaj, pa šta ti? Sve što najbolje imaš, kaj dragovi strane svojim, u sabrima, tele, tako hoćeš li tople vode, kaže, gdje je ovdje spala, kaj tam ti spala, a onda je tam najmekanije me toplije. Veli, kad moram pred put, prijem pa da će i I on sutrada namistio sredino, kaže, brdo hađija, skupio zube i oči, ma kaže, sretno ti bilo, juče mi neke bandije izvratio, ja od se vape da zaradi, neće ništa. Nudi mu kahu, poniženje čovječe. Vjeruj mi da ljudi manje suju kad ne vidi skapu. Imaju još neku. Ja kad dođem pred neke prodavnice, hoću slučajno nešto kupim, ja odmah žice koji ima unutra, piva se drži i u lijevoj i u desnoj. Ja malo ko povoko auta da vidim, jesam li sa vrata potaključu. Nakašljem se malo, to jasna kapa, nemoj se otpiti kapa stade. Jer Osmanlije su napravile četnicima šajkaš. Da se zna da je to odraz zadnice, da se zna čim se vidi vlas, da se zna da je to vlas. Austro-Ugari koji sam slušali hrape došli u pesovima, a naši muslimani odmah čalne bijele za notaj oko, oko pesa. Da se zna se šetaha bi kaumin za ominuhom, ko liči na jedan narod. E sad ti se postav pitanje. Jer stvarno ti ne ličiš se svakom muslimane? U svakom pogledu i u govoru. Bio jedan hađija pobožan, pa došla televizija da ga snima i onaj mu kamerman družio ruku, a hađija je bio stari čovjek musliman, sa 85 godina se klizno na ledu. Ja došao jednom da ga obiđem, pitan gdje je hađija, kaže da ga bojiš glave. A on na orahu trese orahe nogom. One široke čaše na njemu. I došli mu televizija, pošto je on sada, jel, ide. Pa pita on novinara kako si, kaže on super. Kako si, a djeto je tako ja bio, kad upati rukom, kod je, kod je počeo da motor popali. Odvali pa ne da Ne zna da li ga je dizel, ili šta je znam, čumor. I lož. Kaže sino, dede, otan je novinar, reci, alhamdulillah, neće te dede do sabaha pustiti. <laughs> Hoće dede da ga odvoji, nova riče, alhamdulillah. da vidi svoje dostojanstvo. Od hlaka je da ti ne tražiš od ljudi, nego da budeš ovaj, tako skroman, da budeš zuhdija. To je sve od ahlaka. Od ahlaka je da znači vodiš dobro računa. Kako će ti ljudi ocjenu dati, a ne kako ti sam se daješ ocjenu. You will be kažu najljepši govor. Nije Allah rekao, reci neka kažu ti govor, tako solidan, najljepši. Pa se čuvajmo, draga braćo, da govorimo ružna imena. Da govorimo psovke. Mi smo se, alhamdulillah, od ajbe izliječili. Drugi narod kaže, nemoj psovka, pa ne suje, on misli da je samo psovka na kvadrat, da je to Ali je psovka da vrijeđemo iz sana. Da čovjek kažemo, majmo, Rekla u čem sardija, sardija bila niska. Kaže, to ona mala pa Jel to ona mala? Ne čovjek reći, jel to ona Jel to ona je brat što je nosa? Jel to ona je ona je što je debeli ona? Ne, to sve ružna imena. Vi znate u školi kad sam zvrkali šišao načelovo, mi se umirimo ko boli, jer dođe, postrava, svi dođe. prosti petit. I tako se to, ovaj, znači da se drži to uvažavanje, poštovanje, cijenjenje. I to mora da bude među To braćo pogotovo fali znate kome. Muđahidima. Mi treba razumjeti. Zato što muđahidi stalno drže po nešto. I po I vada su stranu. A čovjek kad ženama ono, polako ćemo. Ja. Pa zato priča, ako ima nekog zuhda tamo, koji u tebe na Kur'anu na sunnetu, imaju kod sebe taj ponos već, imaju apidu, uz Allahovu pomoć, svijet bi naš bio. I bit će svijet takav, i dođe takvi ljudi. I zato ovi analitičari, oni kažu, čovjek, jedni kažu pameti, oni bi svima nama, svi bi nama podijeli. Sve bi štave ostale prazne. I on bi došao i rekao, vidi me bismilom, zakoljiti. jeli, jeli, ti u, auto kad ubaciš pogrešan benzin, pogrešno gorivo, odeće izme, odeće srce, pojiv kaka nešta. I zato danas mi ovaj, moramo govoriti stvarima, živimo i dalje u opireniji grijeha i opireniji. Zato kažem, edem ahlar prema životinjama, ahlar prema prirodi. Ne smiju nas drugi tome učiti. talk about šta se je somalio, tako? Ali Allah mi, Pogotovo še babi A zato je, znači, osnova da čovjek, znači, ukrašava svoj svaki dan i da traži od svoje zrači da ga u Da se u tome svi trudimo. To je kao što je čišćenje duše, je li tako? tako ukrasi i naš ahlak, da i mi budemo kao poslanik ali salatu u sanam, živi Kur'an koji zemljom vodi, puni stida, puni bogobojaznosti, puni samilosti, puni optimizma, puni ponosa, sve će treba, treba samo lijepo. Napraviti lijepa rafet i da to ne bude nako na kamari,